ni kudiriki ule wakati wenyewe wa swala lijamaatin waljumaa udiriki wakati wa swala ya jamaa lakini pia vile vile kudiriki wakati wa swala ya Ijumaa. Hii ni idraki ya kwanza, na thanian namna idraki ya pili, idraku ljamaa ni kudiriki ile swala yenyewe ya jamaa Idraku ya tatu thalith idraku wa idraku aljumaati kudiriki swala ya Ijumaa waman bihi mani'un ya nne ni idraku ambayo waman bihi mani'un na yule mtu ambaye alikuwa na kizuizi kinamzuia kudiriki ile swala ya jamaa au kinamzuia kudiriki swala ya Ijumaa au kinamzuia kudiriki wakati wa jamaa au ijumaa fazala kinamzuia kudiriki swala fazala alafu kile kilichokuwa kinamzuia kikaondoka wa adraka alwaqta na akaudiriki ule wakati wa ile swala hizi ni idraki nne ulikuwa kuna kitu kinakuzuia kuswali lakini kabla haujaisha ule wakati wa swala kile kitu kikaondoka mfano mwanamke akiwa na hedhi eh halafu <coughs> hedhi inamzuia kuswali lakini kufika wakati umeingia wa dhuhuri bado yuko katika hali yake hajui kufika mitaa ya saa saba na nusu saa nane ile hedhi ikakatika na yeye akajua hedhi imekatika kwa zile dalili zake pale kimeondoka kile ambacho kilikuwa kinamzuia kudiriki swala kimeleka vizuri kwa hiyo amediriki wakati maanake wakati wa dhuhuri bado upo kwa hiyo amediriki wakati anasema shekhe wetu ya kwamba wa kulluha ala sahih na haya yote yako katika sahihi wa huwa ihda riwayatayn an imam ahmad nayo ni moja ya riwaya mbili katika riwaya za imamu ahmad pale aliposema la tudraku illa birakaa haidirikiwi haidirikiwi swala ila kwa kudiriki rakaa mathalan mtu ame kuja kuswali wakati walaasiri pambakia kitambo kidogo kuingia wakati wa magharibi akadiriki kupata rakaa moja ndani ya wakati walaasiri lakini rakaa zilizobakia zikawa zimeingiliwa na wakati wa magharibi basi yule mtu ameidiriki swala ya laasiri simeeleweka vizuri wala tudraku illa birakaatin wala haidirikiwi swala isipokuwa mtu apate rakaa moja katika ule wakati uliokuwa umekaribia kuisha faman adraka min alwaqti rak'atan atakaikuwa amediriki katika wakati rakaa moja faqad adrakahu basi ameudiriki ule wakati wa ile swala waman adraka min aljum'ati au aljamaa rak'atan atakaidiriki katika swala ya jumaa wewe au akadiriki swala ya jamaa kiasi cha rakaa moja tu kaidiriki kaipata manake faqad adrakahuma basi amediriki jumaa na jamaa ukija msikitini ukakuta imamu yuko katika rakaa ya tatu au yuko katika rakaa ya nne ukadiriki rakaa hii moja sawa sawa basi wewe umediriki nini jamaa ukija kuswali ijumaa ukaja ukamkuta imamu yuko rakaa ya pili ukaipata rakaa ya pili ya imamu basi umediriki Ijumaa ndo maelezo yako hivyo anatuelekeza shekha rahimahullahu taala anasema lazimatuhu tilka salat ومن أدرك من الوقت ركعة بعد زوال مانعه atakayediriki katika wakati wa swala rakaa moja baada ya kuondoka kile kilichomzuia kuswali lazimatuhu tilka salati itamlazimu ile swala ambayo alikuwa anatakiwa aiswali lazimika aiswali ile swala imetoa mfano wa mwanamke mwenye hedhi midamu wa dhuhuri ilikuwa haijaisha basi anatakiwa afanye nini swali ya dhuhuri japo imekatika hedhi bado kiasi ya kubakia rakaa hii moja akagundua imekatika na ule muda wamtosha kuswali rakaa moja na yeye hakushughulika ikaingia laasiri mathalan basi ameacha swala ya dhuhuri kwa makusudi na lile anatakiwa aswali ile swala ya dhuhuri kwa sababu kile kichokuwa kinamzuilia yeye kuswali kimeondoka kabla ya rakaa moja ya kwake sawa sawa ya kuondoka kwa ule wakati wa swala waman adraka aqalla min rak'atin atakayediriki kiasi kidogo chini ya rakaa labda sijida mbili au sijida moja basi mtu kama yule lam yudrik fiha kulliha hajadiriki ile swala yote wala hajaudiriki ule wakati midamu gani kwamba yeye kiasi ambacho alichokidiriki katika kuondoka kwa ule wakati ni kiasi kidogo sana hakitoshi kuswali rakaa moja chatosha labda kurukuu mbili rukuu moja au sajida basi mfano mtu amekuja kujiswali swala ya Ijumaa akamkuta imamu yuko rakaa ya pili ameinuka i'tidali sawa sawa maanake ametoka katika rukuu akaja akaunga swala mtu huyu hajapata Ijumaa itamlazimu aswali dhuhuri kwa sababu amediriki aqalla min rak'atin amediriki kiwango kidogo chini ya rak'a lakini kama atamdiriki imamu amesimama yuko rakaa ya pili amediriki nini rakaa lihadithi sahihi kwa hadithi sahihi ambayo imenukuliwa kutoka kwa mtume wetu صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم أنا سيما رسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة أتكيدريك ركاء من الصلاة كتك صالة فقد أدركها بس يا ميدريك إلي صالة وكيدريك إلي ركاء ومدريك نيني إلي صالة متفق عليه wa hadha na hadithi hii يعم جميع الإدراكات المذكورة inaenea idraki zote zilizotajwa hapa idraki ya kwanza ambayo ni idraki ya wakati wa swala ya jamaa na swala ya Ijumaa idraki ya pili ambayo ni idraki ya swala ya jamaa idraki ya pili ambayo ni idraki ya swala ya Ijumaa peke yake na idraki ya tatu idraki ya tatu idraki ya nne ambayo ni idiraki ya mtu kuondokewa na kile kilichomchukua kinamzuilia kuswali kikaondoka kabla ya kuisha wakati wa ile swala. Hizi idrakati ngapi? Nne. walam yualliqu shari'u, na wala sheria haikufungamanisha biaqalli min arrak'ati, kiwango cha chini ya rakaa. Idraka rak'atin kudiriki rakaa wala ghairiha na wala si kudiriki kingine udiriki rakaa na usidiriki kingine kwa kama utakuwa haukudiriki rakaa basi wewe haujadiriki swala والمشهور من المذهب في هذه المسألة في هذه المسائل na jambo lililo mashuhuri katika madhhab madhhabu gani ikisemwa hivyo akisema fil madhhab ya kusudia madhhabu gani alhambali kusudia madhhabu alhambali katika masala hii annaha tudraku biidraki takbirati alihrami wao wasema kwamba katika madhhabu ya hambali inadirikiwa kwa mtu kudiriki takbira ya ihram fil waqti katika wakati wake au kabla linqidai ljamaa au kabla jamaa haijaisha wa ama aljum'a amma sala ya ijumaa salatuha kudiriki ile swala la waktuha na sio kudiriki wakati wake fala tudraku illa birakaatin haidirikiwi isipokuwa kwa mtu kudiriki rakaa qawlan wahidan fi lmadhhabi na hii ni qauli moja katika upande wa madhhab wal awwalu asahu kama taqaddama na qauli ya kwanza ni sahihi kama ilivyotangulia ambayo ni mtu akidiriki rakaa amediriki swala kitambo cha wewe kuswali rakaa moja basi umediriki nini swala mathalan ulikuwa umeshughulishwa na mambo na mizongo ya maisha na ghasia au vikao, watoka katika vile vikao, imbakia kitambo cha rakaa moja kuswali swala ya lasiri ah, basi wewe au swala ya dhuhuri kuwa imekwisha ingie lasiri ukadiriki, unaanza kuswali rakaa yako ya kwanza, waje rakaa ya pili, wasikia dhana ya nini lasiri maanake umpata rakaa hii we husiachi kuswali endelea kuswali na swala yako ni swala ya dhuhuri na umediriki ya dhuhuri hii imefahamika vizuri na hivyo hivyo katika swala zingine mwanamke ametoharika saa saba na nusu saa nane ntaanza ah, kuswali la asili hapana ile swala wewe kile mani kilichokuwepo kile kizuizi kilichokuwepo kimeshaondoka kwa wewe lazima uswali na wanawake wengi huwa waswali wengi sana wengi huwa waswali sasa nitakoga jioni ataharika adhuhuri saa nane alafu atakoga atakoga jioni na kweli kwa hiyo adhuhuri ile anatakiwa kuswali hakuswali na laasiri pia hajaswali alafu anakwenda kukoga ile magharibi ndio aswali sasa magharibi huyu ana deni la swala ya dhuhuri na ana deni la swala la laasiri nadhani imefahamika vizuri mlango wetu waishia hapo tu hii ni namna ya kudiriki swala na katika namna kama hii mm, tufundishe kwamba swala ya Ijumaa utaidiriki kwa kudiriki rakaa na sio kwa kudiriki ha? chini ya rakaa, sio kwa kudiriki chini ya rakaa. Tukisema chini ya rakaa, maanake rakaa ili iitwe rakaa ina qiyam, ina rukuu ina i'tidali ina sijda mbili na ina kikao baina ya sijda mbili kwa hiyo ukihesabu qiyamu rukuu i'tidali sajida ya kwanza kikao sajida ya pili vitu vingapi sita hii inaitwa rakaa simefahamika vizuri sasa kama umediriki wewe vitatu manake vitatu mfano nini umekosa ndio hiyo aqalla min rakaa kiwango cha chini cha rakaa kwa swala yako inaitwa ni swala ambayo ah, haujaidiriki ile swala kama ni swala ya Ijumaa sasa wewe utalazimika uswali salatu dhuhuri kwa hiyo wewe ukiinuka unaswali rakaa ngapi nne za dhuhuri na wala hauswali mbili za Ijumaa je ikiwa ni swala ya Idi swala ya Idi wafika wamkuta mkuta imamu yuko itidali amlizia rakaa ya pili maanake utaswali vile vile ngapi mbili simeleka vizuri naam so umediriki aqalla rakaatin na hivyo hivyo katika mifano ya swala zingine wallahu a'lam kuna mtu anaswali hmm. kama mwanamke akihalika alafu muda uliobaki aende akakoge kwa sababu kutoharika kwake nkukoga Kutoharika kwake katika damu. Mfano mwanamke ametoharika kwa maana ya kwamba amekatika damu, damu imeacha kutoka, ile damu ya hedhi kwamba imekoma, hajatoharika bado. Sheria inamtambua kutoharika kwake ni kukoga, huyu ametoharika. Sasa yule anayechelewesha kukoga wakati wa damu ishakatika, yule ana madhambi ya kuchelewesha kufanya nini? Kukoga, kwa sababu kuna ibada anatakiwa azitekeleze kwa, kwa kukatika ile damu yake. Na mathalan mwanamke amekoma, hedhi yake imekatika leo asubuhi au imekatika saa kumi mathalan, halafu yule mwanamke hajakoga mumewe asema ah mimi mkumbuka mke wangu akataka akutane naye katika tendo la ndoa haruhusiwi akikutana naye yule mwanamke anahesabiwa amekutana na mwanamke mwenye hedhi kwa nini kwa sababu hajakoga basi fa'tazilu nisaa fil mahidha wacheni wanawake msiwaingilie msikutane nao katika katikati wa hedhi kwa hiyo kutoharika kwa mwanamke ni kukoga kwa hiyo kitendo cha yeye kuchelewa kukoga ame damu imekatika na pajua imekatika asema kwa sababu bado nina shughuli zangu za nyumbani nitakoga baadaye hilo nkosa labda hiyo ni kipindi ambacho ni cha asubuhi kina muda mrefu mathalan kutoka saa tatu mpaka saa saba muda ni mrefu hapa hakuna wajibu wa kutekeleza katika swala za wajibu lakini adhuhuri hmm? au alasri au maghribi hapana harusi Sasa kuna ule taratibu mtu kwenye rukuu unasema Allahu Akbar. Kwa maana imamu akusubirie pale. Sijajua na Jambo la kwanza kwamba swala ya dhuhuri ya swala ya Ijumaa asili yake ni rakaa nne za dhuhuri. Kwa hiyo mtu anatakiwa awahi awahi khutba, kwa maana khutba inachukua rakaa mbili na swala inachukua rakaa mbili. Haya maneno ya wasemaji na yanayosemwa yako mengi, yanahitajika kuwa na hoja na dalili yapiwe kishikio hayo maneno ndio yatakuwa maneno lakini kama hayana kishikio tabakia hivyo hivyo kwa mtu akichelewa hutuba amechelewa rakaa mbili sawa kwa baada ya swala jumaa anatakiwa swali rakaa ngapi mbili au atoe hutuba na yeye <laughs> sasa si msikiti utakuwa na fujo nani atakuwa msikiliza mwenzake katika hiyo hutuba khutba ni swala ya Ijumaa, iko khutba iko katika swala ya Ijumaa. Muislamu anawajibika kufika mapema kabla ya khutba kabla adhana ya, ya, ya, ya, ya khatibu kupanda katika mimbar. Sawa sawa, khatibu aki Mtume sallallahu alaihi wasallam amesihi katika hadithi, siku ya Ijumaa Allah tabaraka wa taala huwaweka malaika katika milango ya msikiti, na wale malaika kazi yao ni kuandika majina ya watu waliohudhuria Ijumaa acha fadhila za kuswali kuja sala sala ya kwanza saa ya pili saa tatu saa nne saa tano ikifika saa sita khatibu anapanda sijunaelewa vizuri khatibu akipanda akisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwadhini anakwenda kutoa adhani malaika wanaacha kuandika majina na wenyewe wanakaa kusikiliza khutba kwa hiyo anaingia kuanzia pale jina lake halimo katika waliokuja kuswali Ijumaa katika wiki hiyo hmm. na nyoa anakaa kusikiliza hutuba kwa hiyo hutuba ya Ijumaa kuwahi msikitini siku ya Ijumaa ni jambo la lazima sana hata siku moja Umar radhiallahu anhu anasoma hutuba moja katika masahaba amechelewa Umar akakatisha hutuba akampokea sana yule sahaba yani amekuja akamkuta khatibu atoa khutba akakasirika sana Umar kakatisha khutba aliyokuwa anatoa akaanza kumshambulia yule ambaye saa hii unakuja msikitini amwambia nguo zangu zilikuwa chafu nimezianika yani kwa ile kwa ile wakati ulipokuwa umenibana hata pia kukoga sijakoga ambaye hata kukoga pia aka yani Omar akafanya kosa lingine la pili tena kwa hiyo kuchelewa kosa na kuta kukoga pia kosa Tanzania ni vitu ambavyo leo ukimfokea mtu kwa hivyo unaonekana wewe shehe una msimamo mkali au sio? Sasa shehe mbona shehe mutashaddidi huyu? Msimamo mkali maana anafanya watu wanakuwa hawana amani. Sasa Umar kakatisha hutuba kwa mtu tu. Sahaba akachelewa. Kwa nini akachelewa? Yaani udhuru anaotoa Umar anaukataa. Kwa nini uchelewa? Haona kama sio udhuru. Bado anamwambia hata kukoga sikukoga ili mje kuwahi swala ya Ijumaa. Hata kukoga pia kosa lingine hilo tena watu waliwekwa hivyo walikuwa hawapuuzii masahaba japo kajambo kadogo sana dau kama wangelipuuzia hata ukucha tusingekuta hii dini sisi lakini ilikuwa kajambo kadogo kama ukucha hawapuuzia anasema Anas bnu Malik awaambia wanafunzi wake na waislam innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum kunna nauduha 'inda rasul fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min al-mubiqat al ninyi mnafanya matendo madogo mnayaona kwenye macho yenu matendo madogo madogo kwenye dini mnakosea mnafanya madhambi magodogo mnayaona madogo sisi tulikuwa tunahesabu katika zama za mtume kwamba hayo ni, ni madhambi ya kumwangamiza mtu yale ambayo sisi tunaona ndio ya kawaida kwamba hapa ila kawaida tu nikitawadha litafutika au sio mwenyewe tujilewaza na mambo kama haya sasa zama ziko tofauti kwa hiyo habari kwamba swala ya Ijumaa rakaa mbili na hutuba mbili hutuba mbili ndio utaratibu wa swala ya Ijumaa wala asili yake sio ya dhuhuri Ijumaa ni Ijumaa na adhuhuri ni adhuhuri na ndio maana kwa sababu Ijumaa ni Ijumaa na adhuhuri ni adhuhuri msafiri haruhusiwi kuunganisha swala ya Ijumaa na swala ya alasiri haruhusiwi kwa sababu Ijumaa ni nyingine na adhuhuri ni nyingine tusifahamu vizuri. Msafiri si waswali rakaa mbili. Kwa hiyo akija kuswali Ijumaa akakusudia kuswali Ijumaa ile ni Ijumaa. Haruhusiwi baada ya salamu kuswali asiri haruhusiwi. Akaye asubirie mpaka wakati wa asiri ukiingia ataswali asiri rakaa mbili. Kama ataswali Ijumaa. Kwa sababu swala ya Ijumaa sio swala ya dhuhuri. Tayeb kama ingekuwa swala ya jumaa ni swala ya dhuhuri, hii hapa adhana inatoka alafu inapata khutba, mbona hakuna ikama? Kwa nini sikimiwi swala baada ya adhana alafu ndo khatibu akapanda? Kwa hiyo zaka zinakuwa hazina hazina ikama, na kile kikao kinakuwa ni tashahudi ya ngapi? Ina maana swala itakuwa na tashahudi ngapi? Mbili, au sio? Kwa hiyo tashahudi ya kwanza baina ya raka ya kwanza na ya pili, si ndio hutuba mbili hizo? Si unakaa pale. Kwa hiyo kile kikao ndio kimebeba tashahudi na chenyewe. Itakuwa kichekesho, itakuwa mchezo wa redio huu. Sio swala tena. Ama swali la pili kwamba mtu akidiriki rukuu amediriki rakaa, ipo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivyo, na tabia ya watu kusema Allahu akbar au subhanallah ni makosa. Wewe njoo msikitini, ingia swali utakapomkuta imamu mfuate basi mambo ya subhanallah kwa sababu kuna wengine mawazo yao katika swala ya huwa yanatoka na yanajua na fikra kwa hiyo akisikia tu sauti anajua kaambiwa sami Allah liman anainuka naona watu wote wamerukuu kainuka peke yake afu anarudi kumbe wewe ndio umemsababishia shonifahamu vizuri kwa hiyo masuala ya kusema subhanallah au kusema Allahu akbar au kusema alhamdulillah au masala hayapo na wala hayakufundishwa katika dini yetu ya Kiislamu, ni katika mambo ya bid'a na watu wanatakiwa kujiweka nayo mbali. Wallahu a'lam. hawataandikwa katika orodha ya walioswali Ijumaa. Mm. vipi aya kwamba siku ya Ijumaa inafunadiwa mnada mm. siku ya Ijumaa, acheni shughuli zenu, biashara zenu, mwende katika mm. swala. Sasa tayari kwamba pale ishaazimiwa na wewe ndio katika shughuli kule, na wakati jamaa madaftari. Unaacha biashara. Ile aya inahusiana kwamba ni haramu kufanya biashara baada ya adhana ya Ijumaa mpaka iishe swala. Ni haramu kufanya biashara na unachokiuza pale kinaitwa umeuza haramu. Ile pesa yako ni pesa haramu. Swala ya Ijumaa muda wake wa kuingia inaswaliwa kuanzia saa mbili, ndio muda wa swala ya jumaa unaanzia hapo. Kwanza wakaswali watu saa mbili, wakaswali saa tatu, wakaswali saa nne, wakaswali saa tano, wakaswali saa sita mpaka kufikia wakati wa dhuhuri, wote huu ni wakati wa Ijumaa. Shanifahamu vizuri. Kwa hiyo wewe ukijachajua leo ni Ijumaa, unatakiwa ufike ima saa ya kwanza, ima saa ya pili, ima saa ya tatu, ima saa ya nne, ima saa ya tano. Saa ya sita ni saa ya kupanda khatibu. Sasa wewe sio kama usubirie Ijumaa, usikilia usubirie adhana hasa ukishaanza kusubiria adhana mpaka utoke dukani kwako sokoni ufike msikitini masaa mangapi? Si swala imeisha. Mm. Adhana ya kwanza mm. aliweka Uthman baada ya kuwa watu wamekuwa mbali sasa, na ni miji mpanuka, na ile adhana ilikuwa haitolewi msikitini ile adhana ilikuwa inatolewa kule kwenye mikusanyiko ya watu masokoni wapi itolewa adhana kwa watu wasajua muda wa swala sasa Ijumaa fani umefika kwa watu wanarudi majumbani wanaacha biashara wanakuja sasa alafu ile adhana ya pili ndio ile adhana ya Ijumaa sasa ile ni adhana ya kuwakumbusha kwamba huu ni wakati wa Ijumaa Wacheni shughuli zenu, Ijumaa wakati wake umeshaanza, tunatakiwa kusali Ijumaa sasa. Hiyo ni adhana ya kwanza. Na watu wakiitoa amna kosa. Na wala bidaa kwa sababu alioianzisha ni nani sahaba mtukufu naye katika khulafao ar na zilikuwepo sababu na na mtume kasema fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin kwa hiyo kama utakuwa kila siku usubiria adhana wewe utakuwa haumo mzee kwa sababu hawa walioandikwa majina hawa wanawahi Ijumaa hawa siku ya kiyama hawa watawekwa katika kundi maalum na watavalishwa mavazi maalum Yaani watakuwa na tuzo maalum Allah atawapa tuzo maalum kuliko watu wengine kwamba hawa ni waadhini wa misikiti na wale waliokuwa wakiwahi Ijumaa fadhila kubwa sana zipo wanateremka polepole wanaingiza upeponi ni mnashangaa tu wale malaika au nani nyinyi tunakwambia wanatembea kama harusi ushamwona harusi atembea haraka haraka hmm. kwa masahaba Siku moja Abdullah bin Mas'ud kaingia msikitini akakuta watu wawili washamtangulia. Kamkuta mtu kamtangulia msikitini mmoja na kaingia saa ya kwanza. Saa moja maana yake kaingia msikitini katika swala ya Ijumaa saa moja. Hapo kakuta mtu tayari kashafika. Alilaumu nafsi yake kutwa nzima. Yaani mimi thani ya thnaini mimi nimekuwa wa pili leo likamshughulisha hilo na mtu leo kuwa wa mwisho pia hajimshughulishi ndio zama zilivyo eh naam gani huyo ni murtakibu kabira ni mtu mtu ambaye anaacha kuswali ati atakuja kulipa kadha kama wanavyosema wenyewe kwamba kwa sababu ana shughuli zake asubuhi na dhuhuri atazisali asiri huyu ni murtakib alkabira ni mtu aliyefanya madhambi makubwa na kwa kuacha swala mwingine katika baadhi ya wanawachuoni kama vile Ibn Uthaymeen na wengine wanasema mtu kama huyu ni kafir swala moja kuacha ni kafir ama wengine wanasema kwa sababu ameacha sio kwa kusudia kuacha wajibu na kupinga wajibu wake bali ni upuuzi wake na uzembe basi mtu huyo sio kafiri bali ni murtakibu kabira ni mtu kafanya madhambi makubwa naam وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم